apocriseis phronimon proton eperotesen hos autoe doxeiae pleonas einai TUS sdontas e apothnes contas hutos eipen sdontas anche garestin TUS ontas pleonas einai ton me unton Deuteron e tesen poteron meisdon eie ge e thalassa. Hode eipen ge, cae gar he thalassa epites gees estin. Toe tritoe e pero tesen ti terato desteron docei einain ton therion. Hode eipen ho udeis epistatai. Toe tetartoe e pero tesen dia ti majestai sum buleoien. Huto seipen, hina kalos sdoosoien, e iskuros apothneeskoien. Toe pemtoe e rootesen, tis protos egeneece, nux e heemera. Hode eipen, nuc tamian proteron heemeran toi hectoi erotesen ti an tis poion glucus ginetai. Houtos eipen, ho u dynatai allos anthropos poiein. Toi hebdomoi erotesen ti an tis poion agathos kai kalos ginoito. Houtos eipen, ei ho dynatos oon, udeni foberos eie. To og do oe, poteron estin stereoteron thanatos e sdoe. Hutos eipen sdoe, e nato e heos pote kale estin he sdoe. Hutos eipen heos an logisontai chresimon einai.